บุ๊กทูสามสิบ тридцать, тридцать, ที่ร้านอาหารสอง в ресторане два, в ресторане два, ขอน้ำแอปเปิลค่ะ один яблочный сок, пожалуйста, один яблочный сок, пожалуйста, ขอน้ำมะนาวค่ะ один лимонад, пожалуйста, один лимонад, пожалуйста, ขอน้ำมะเขือเทศค่ะ один томатный сок, пожалуйста, один томатный сок, пожалуйста, ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะ я хотел бы бокал красного вина, я хотела бы бокал красного вина, ดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะ я хотел бы бокал белого вина, я хотела бы бокал белого вина, ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ я хотел бы бутылку шампанского, я хотела бы бутылку шампанского, คุณชอบปลาไหมคะ ты любишь рыбу, ты любишь рыбу, คุณชอบเนื้อวัวไหมคะ ты любишь говядину, ты любишь говядину, คุณชอบเนื้อหมูไหมคะ ты любишь свинину, ты любишь свинину, ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ я хотел бы что-нибудь без мяса, я хотела бы что-нибудь без мяса, ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุด Я хотел бы овощную тарелку. я хотела бы овощную тарелку, ดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน я хотел бы что-нибудь на скорую руку, я хотела бы что-нибудь на скорую руку, คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ вы хотели бы это с рисом, вы хотели бы это с рисом, คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ вы хотели бы это с вермишелью, вы хотели бы это с вермишелью, คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ вы хотели бы это с картофелем, вы хотели бы это с картофелем, รสชาติไม่อร่อย мне это не нравится, мне это не нравится, อาหารเย็นชืด еда холодная, еда холодная, ดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้ я этого не заказывал, я этого не заказывала.